지라서 저 함트 소르승 아흐두 나르 파든 나리 이게 좀다 함트라 이게 아슬라핫 함트 이게 예일차 된게 일승배 되게 어떤 아진 잘로 추신 같은 데를 만에 퍼플람 어떤 예, 이런 게 있어서 아이고 예 에메른 게부 이게 오람스가 야 이게 흩흑자가게 지르 못해 아이고 대들진 밑에서 되게 올사스 봤은 게 되게 뭉 만에 가톨릭 자신이 되게 비식 있은 층 Тэгээд олон хүмүүс яг үнд дамжиж поплан манай солонгост ирэнгинэ ирэнгинэ ингээ ярилж байгаа. Үнээс жоохон цамбраагүй бас болсон тий. Тэгээд дайрын попламаас ингээд хүсэж байгаа хүн хүсэл түүнээс ингээд хүсэж байгаа янз янз мөрөөдөл гэж ирэх юм уу хүслийг их байгаа учраас поплам Азинд ингээ ирэхийг хүмүүс маш ингээ мөрөөдөлтэй хүлээж байгаа. Тэгвэл поплам яагаад ингэ солонгос төр ирэх блэ гэдгийг бид нараа ингээ жоохон ярилж болно. Тэр нь Азийн манай католик шашны залуучуудтай уулзахаар ингээ ирж байгаа ба. Харин бүх хүмүүс өөр ингээ хүсснээс тус тус та түүнийгэ хүлээн авахар бэлтгэж чинь. Жишээ нь улсаас ч бас тий манай католик шашны итгэгч чинь биш гэсэн чинь яг ерөнхийлөгч чинь нэг хишиг гаргаад яг поплам угтах яг иш гаргасан байхгүй. Тэгээд бүх хуйсаас ингээд дамжиж ингээд юма бэлтгэж байгаа. Засгийн газарын хүмүүс нь аа яг поплам ерөнхийлөгчтэй үйлцэхээр ирэх юм шиг нөгөө тэр реклам хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг тэгээд өшөө хүмүүс бас суул даюшисгийн хүмүүс бас яг поплам суул даюшисгийн <laughs> итгэгчтэй үйлцэхээр ирэх юм шиг реклам хийж байгаа. 되게 어르 봤은 게 약티르 니 어, 지치긴 더스근 기득 아 할람시 토베갈 다 아사르 톰 할람시 토베가 딜은 만에 바락 야르마기 힘제기로 톰 만에 가톨릭 자신이 할람시 토베갈 다 딜은 할람시 토비 헤르슬 그때 후무슨 퍼플람 만에 후무스 때올 차리 찡게 찡게 레클라비자가 하링 анхт поплан солонгост ирэн гэхэд гэж ингэ шийдсэн тэр шалхан юу вэ гэвэл Азийн залуучдын наадам дээр Азийн залуучдын католик шашин залуучдын залуучуудтай уулзахаар ингээд ирэн гисэн тэр түүний анхны зорилго тодорхой байгаа. Харин ингээд бүх хүмүүс поплам хинтээ уулзахаар ингээд явж байгаагаа ингээд анхаарал харж байгаа мөртлөө яг Азийн залуучуудын наадмынд оролцох хүмүүсэнд тох хүмүүсийг тоохгүй байгаа да. Ямар удах юм бэ гэвэл анх Азийн залуучуудын наадам Солонгост хийн гэж шийдсэн. Тэгээ үүнээс поплам руу өрлөг янз янз захиа бичээд түүнөр түнд хэллээд хилүүлээд энд Азийн залуучуудын наадамд наадамд ирэх үү гэж түүнийгээ өрсөн мөртлөө тэгээ өрийн уриад түүнийг ирэн гэж шийдсэн мөртлөө Азийн залуучуудын наадам нь одоо ингээ хоошлуулад бүгдээрээ попламд анхарлаж байгаа. Тийм ээ. Үүнийг хараад би бас цагалмай дээр байгаа Есүсийг ингээ харсан юм аа. Есүс яг тодорхой биднийг аврахаар ирсэн. Тэгээд тэгсэн чинь би нараа тийм ээ мэдээж Есүсийг ингээ цагалмай хараад Есүсийг хараад цай бирдэг. Харин Есүс 힌테 올 차라 хэнийг аврахаар ирсэн гэсэн блэ? Биднийг. Бид нартай уулзахаараа биднийг аврахаар ирсэн гэсэн чинь өөрөө өөрийгөө тоохгүй байна. Би гэдэг хүн маань хин бэ? Есүс намайг аврахаар ирсэн. Есүс надтай уулзахаар ирсэн. Харин би өөрөө өөрийгөө тоохгүйгээр зөвхөн 예수식을 하자가 바스 얄가고 미니 하조도 배가 훈이 틀러 예수 일승배 Надтай хамт байгаа хүмүүсийг аврахаар ирсэн мөртлөө түүнийг Есүс яг хинтээ уулзж байгаа маа. Миний хажууд байгаа хүнтэй уулзж байна. Харин түүний түүнтэй уулзж байгаа миний хажууд байгаа хүн тохгүйгээр зөвхөн Есүсийг хараад байгаа өөрийнхөө байдлыг бас ингээд харсан юм аа. Гол нь юу вэ? Есүс мэдээч тий. Сайн мэдээ түгэхийн тул аврахын тул Тэгээд түүний зовлон, аврал, сайн мэдээ энэ бүх зүйлийг биднийг аврахаар бид нартай уулзахаар бидний төлөө бэлтгэсэн мөртлөө яг үүнийг хинтэж өрөвлөөд хийж байгаа юм бэ гэдэг нь мартаад орхиж орхиод Жапон бурхан минь намайг авраач намайг авраач гэж Бенга тэгэж би нарын Жапон Есүсийг хараад цаавж байгаа биш мө гэж бодсон юм аа. Хүмүүсээ Есүс бид нартэй уулзах хэрэгсэн. Түүний ийм бүх зовлон үүнээс эхлээд дуусах тий энэ амлалт хүртэл энэ байгаа бүх зовлон бидний төлөө өөрөө хүлээн авсан зүйл байна. Харин бид нарыг хаяа тий зөвхөн өөртөө хайр хайрлаад зарим нь Есүс яг надтай уулзах уулзах хараа ирсэн байна гэдгийг ингээд тоххгүйгээр төр зургээр тоххгүйгээр явд. Эсвэл өөрийгөө тоормслоод тэгэж байдаг. Ингэхээр Есүс яг миний найзтай, миний аавтай, манай гэрвэлтэй хамт сүмд явдаг ахын дүүс нартай уулзахаар ирсэн тэр хүнийг бас тоохгүй гээр би нараа ихний авд юм аа тий. Есүс яг манай гэрвэлтэй уулзахаар ирсэн. Манай аав Есүс яг манай аавтай уулзж байгаа. Түүнийгээ түүнийхээ төлөө ирсэн бол түүнийг 에스테올 차리슨 기승층 에진 덕구이게 저펑 예수의 가라데 양겨울 인치바스 보로베나 티모치라스 예수 때 хамт байгаа би хэрхэн баярлдаг юм бэ гэдгийг харах ёстой. Та нараас одоо асуумаар байна. Есүстэй хамт Есүстэй хамт байгаа та нар нь хэрхэн баярлдаг юм бэ? Ийм баяр баясгалыг мэдрэх тэр үеэр би нарыг шууд юу болох блэ? Гэрчин болно. Үхлээс амилсан өнөөдрөө тий? Амилуулсан. Есүс түүнийг өнөөдөр амилуулсан байна. Энэ Лазар гэдэг хүн дараа нь хүмүүс түүнийг аллахар гэж байгаа. Яагаад аллахар гэсэн бол Лазар харсан хүн бойгоо өө энэ хүн өмнө үхсэн шүү. Дөрвөн дөрвөн хоногийн дараа Есүс гэдэг хүн ирээд энэ хүнийг амилуулсан байна 뺑가 투니게 하는 거 예수님 토해 후무스 예르히를 벌써 배웠고요. 후무스 우네스 디 우네스 후무스 투니게 알라카르겠지. 야가 예수님 게르칠 게르칭 벌써도 얍사가 어쩌였어. 예수 때 함트 배승 오치라서 인훅만 약 게르칠 벌써 배웠고요. 게르칭 벌써 배웠고요. 비나르츠 바스티 сайн мэдээний гэрчлэл гэрчин болоод авралын гэрчин болоод ингэж амьдрах ёстой гэсэн чинь нэрэ үнэхээр үнийгэ хичүү байна. Есүстэй хамт байх нь хэрэг хичүү юм бэ? Түүнтэй хамт байсан учраас яг гэрчин болох тэр зүйл хэрхэн хичүү юм бэ гэдгийг би наранд Библиэс бас уншаж болно. Уншиж болно. Гэгэн Питер Есүс өөрө баригдсан тэр өшөнд хүмүүс гэгэн Питерийг жүгээр Питерийг хараад түүнээс авсан байна. Өө энэ хүн бас Есүс гэдэг хүнтэй хамт байсан хүн шүү. Питер яагаад тий тэр үед юу гэж хэлсэн бэ? Тийм ээ би тийм хүн мөн штэ өөрийгөө кэрслээгүй. Үгүй би тийм хүн мэдхгүй гэж. Гурван удаага үгүй гэсэн. Яагаад Есүстэй хамт байснаас болохоор энэ хүн шууд гэрчин болсон мөртлөө өөрийгөө үнээс айгаад үнийгээ татгалцсан байна. Иймэрхүү хэмжээгээр бүр хааны сайн мэдээний гэрчэн болох авралын гэрчл болох нь үнэхээр мэд зам мөртлөө үнэхээр хич юм айх юм байна. Та нар энэ намицлалын үйлдэл яаж өнгөрч байгаа юм бэ? Анх би намицлалын үйлдэлд орохоор манай хүмүүстэй хандсан байна. Энэ үед намицлалын үйлдлийн энэ үе өөрт өөрийнхөө дотор байгаа баяр баясгалыг тараад үгүйсгэж үгүй би хичүү байдалтай байх ёстой би хүнэгтэй байх ёстой одоо нэмэлслэрийн үлдэрээр учраас тиймэрхүү байдлаараа амьдрах ёстой гэж тийм үе биш амилалт бидэнд амилалт байгаа учраас энэ мөрөөдлөөс болохоор баяр баясгалангаар дүүрэн дүүрсэн тийм үе болоорой гэж би та нарт хандсан. Санж гинүү? Анхны тийм нэмэлслэлийн үйлдэлд орохоор энэ үе амилалтын барын өдөр амилалт гэдгийг гэдэг баяраас баяр баясгаланаас болохоор дүүрсэн хүн дөрвтэйгээр энэ жовлонгийн зам бас хүлэн аваад явах тийм үе байна. байраа бас байхгүй гэвэл үүнийгээ үгүйс гэвэл Намислалын үлдээлтэй байгаа бүх бидний жолиос л мацаг барих зүйлийг өчрөөхгүй болно тий. Сүүлээр та нараас асуумаар байна. Есүс намайг аврахаар ирсэн гэдгийг сонсоод та нар та нар баярлж байна уу? амлалтын баарын баарынд дүртэйгээр чин сэтгэлээсээ амлалт баяраас болохоор баяр баясгаланаас болохоор дүүрсэн энэ мөрөөдлөөс болохоор дүртэйгээр түүний зовлонд оролж байна уу? Хэрвээ энэ хоёр хариултанд тийм ээ гэж хариулах бэлэн байгавал та нар нь хити аврагдсан хүн байна үлдсэн 2-7 хоног үнэхээр зовлон биш. Баяр баясгал баяр баяр баясгалыг амсахын тулд үнэхээр энэ үлдсэн 2-7 хоног түүний захалмай зам дээр хамтран оролцоод хич хичгээ. Мөн ийм бүх зовлон захалмай түүний үхэл сайн мэдээ аврал бид нар бид нараа юу н хэрэгдэг ийм бүх үг 예수스 биднартэй уулзахаар ирсэн учраас учруулах тэгдгийг битгий мартцгаая. Зөвхөн надтай уулзахаар ирсэн биш. Надтай хамт байгаа хүмүүс, миний хажууд байгаа хүмүүс 예수 яг тэд нартай бас уулзцаага. нэгдүгээр нь өөрийгөө битгий торомжилж 예수стэй уулзж байгаа өөрийгөө дахиад баяртайгаар хараарай. мөн 예수스 уулзж байгаа 예수тэй уулзж байгаа миний хажууд иргэн тойронд байгаа бүх хүмүүсийг бас чин сэтгэлээсээ барьтайгаар харахын тулд уулзахын тулд хичээжгээ.